บุ๊กทูสี่สิบหก σαράντα έξι 46. ในดิสโกเทก στη δισκοτέκ Στην δισκοτέκ. ที่นั่งนี้ว่างไหมครับ Είναι αυτή η θέση ελεύθερη Είναι αυτή η θέση ελεύθερη. ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ Μπορώ να καθίσω μαζί σας Μπορώ να καθίσω μαζί σας. เชิญครับ Ευχαρίστως Ευχαρίστως. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Πώς σας φαίνεται η μουσική Πώς σας φαίνεται η μουσική? เสียงดังไปนิดครับ Λίγο δυνατά Λίγο δυνατά. แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ Αλλά το συγκρότημα παίζει πολύ καλά Αλλά το συγκρότημα παίζει πολύ καλά. คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ Έρχεστε συχνά εδώ Έρχεστε συχνά εδώ. ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ Όχι, είναι η πρώτη φορά Όχι. Είναι η πρώτη φορά. ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Δεν έχω ξαναέρθει εδώ Δεν έχω ξαναέρθει εδώ. คุณอยากเต้นรำไหมครับ Χορεύετε Χορεύετε? อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ Αργότερα ίσως Αργότερα ίσως. ผมเต้นไม่เก่งครับ Δεν χορεύω τόσο καλά Δεν χορεύω τόσο καλά. ง่ายมากเลยครับ Είναι πολύ εύκολο Είναι πολύ εύκολο. ผมจะแสดงให้คุณดู Θα σας δείξω Θα σας δείξω. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับ Όχι, καλύτερα μία άλλη φορά Όχι. Καλύτερα μία άλλη φορά. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ Περιμένετε κάποιον Περιμένετε κάποιον? ใช่ครับ รอแฟนอยู่ Ναι, τον φίλο μου Ναι, το φίλο μου. เขามาแล้วครับ Εκεί στο βάθος Έρχεται Εκεί στο βάθος. Έρχεται.